Penaos han an traoù bar Groenland? Mat war? Kaert le beur vro? Ja, ger a vro e, met vechou kavan hir an amza mstra. Penaos kasez da amzar enno War zun han dor fotoio da zul chom an alen ba ma iglou? Da roue gwell az orvej an amza? Ja, ur vech ar blau tout vel na han. Penaos ha an traoù bar Groenland? Mat war? Kaert le beza ar vro? Ja, ur geir a vro eo, met vechou kavan hir an amzer memestra. Penos kas de amzer enno? Var sez un han d'or fotoioù, a der zul chom an de len ba ma iglou. Da rweg welez ur vech un amzer? Ja, ur vech ar e de e da hanen.